السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف الشيخ عادل الحمد وفقه الله الحديث الخامس عشر في الحديث الخامس عشر وسمى كوني عنوان حديث حافظي على الستر الذي بينك وبين ربك حافظي على الستر يعني حفاظي ستارة حفاظي ستارياكم ونمك بينياكم وبين ملاوكم mwanadamu anastara aina mbili mwanadamu anastara aina mbili kuna stara baina yako na baina Mola wako lazima uwe na haya na Mola wako na uwe na stara na Mola wako ndio mtume alayhi salatu wassalam akakataza mtu kukaa faragha uchi akakataza ukiwa khali na ukiwa uko faragha kwa mahali peke yako akakataza usikae uchi hata kama uko peke yako kwenye hadithi ya Bahz ibn Hakim ana abihi an jaddihi radiyallahu anhu kwamba mtume alayhi salatu wasalam asema ihfaz auratak illa min zawjik au ma malakat yaminuk ihfaz auratak hifadhi aura yako hifadhi uchi yako sahaba mmoja akamwambia mtume alayhi salatu wasalam wa idha kana rajulu khalian akiwa mmoja wetu ako mahali yeye yuko peke yake je yaweza kukaa uchi mtume alayhi salatu wasalam akamwambia fallahu ahaqqu an yustahiya minhu minan nas Allah subhanahu wa ta'ala ndio astahiki zaidi muoneshe haya mola wako kuliko watu idhan tukakataza kukaa faragha uchi peke yako ukiwa faragha kukaa uchi kwa sababu ya stara iliyoko baina yako na bila Mola wako usiiondoshe stara iliyoko baina yako na baina Mola wako usiiondoshe didalik kariha salaf mtu akienda haja kutoa nguo zote kariha hada yukra hada kwa nini wewe kashifu ile sehemu inayohitajika wewe tu kwenda haja si ungiochoni choni waenda kufanya haja watoa nguo zote mayambaghi liana hadhi ziada hii ni kujikashifu kwa kipimo cha ziada ambacho kwa sheria haikuhitajia lidhalik kwa nini yote tumeambiwa tusifanye hayo kama hakuna haja mimbabi alhaya wasitr iliyoko baina yako na baina Mola wako kwa hivyo hata ikihitajia mahali ukashifu aura yako na ukashifu uchi wako kwa sababu ya, ya kwenda kwenda haja au dharura nyingine yote basi kashifu aura yako kulingana na kipimo chake basi yani usivuke ziada kwa nini min bab الستر الذي بينك وبين الله ومن باب الحياء من الله kumuonea haya Mola wako subhanahu wa ta'ala sio tu aenda mtu anaenda tu kufanya haja ndogo toa nguo zote maembaghi yatasattar na akashifu ile sehemu tu anayohitajia yeye kwenda haja hadha aula wa afdal alafu sitri ya pili ni ile sitri iliyoko baina yako na baina viumbe wenzako ni sitri iliyoko baina yako na baina jinsi yako wanadamu wenzako hapo pia lazima stara hapo pia lazima stara ujistiri na macho ya watu ujistiri na macho ya viumbe wenzako wasikuone aura yako wasikuone uchi wako ni sawa sawa ikiwa ni mwanamke mwenzako ni sawa sawa ikiwa ni mwanamume haifai uonekano ya aura hii ni stara iliyoko baina mja na mja mwenzake ndio Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani akatuambia ya bani adama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا الله سبحانه وتعالى تنبيه أني wanadamu nimeteremsha kwenu nyinyi mavazi nimewateremshia mavazi libasan yani nguo mavazi kazi yake nini yuwari sauatikum yenye kufinika aura zenu hizi nguo kazi yake tumepatiwa kazi gani Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia mavazi ametuumia neema ya nguo kazi yake ni ni kuziweka kabatini zikakaa ni kustiri aura kujistiri na macho ya wanadamu wenzako wasikuone ndo maana yake kwa hiyo Allah atuelezea kazi ya nguo nini kazi ya nguo nini asema yuwari sawatikum kazi ya nguo ni kufinika aura zenu yule anaifungua akaenda wazi huyo ana akili huyo ana wazimu bila shaka anayekwenda uchi mwandazimu na mwanamke akivaa mavazi ya uchi huwa mwandazimu hana akili hata kama ana akili huitwa mwandazimu kisheria kwa sababu haelewi faida ya mavazi nini mavazi yameumba ujistiri sio ujiache wazi warisha liwari sawatikum mavazi yanofunika aura zenu warisha yani wazina kwa hivyo Allah akatuambia kwenye Qur'ani mavazi ina kazi mbili kazi ya kwanza ni ile kadri ya wajibu kadri tu ya wajibu nao ni nini ni kufunika aura aniwari sawatik ni ufinike aura yako kwenye kipimo cha sharia idhan yule alovaa mavazi kadri ya kufinika aura yake tu huyo amefuata sharia yuwari sawatiku alafu kuna mavazi ya pili ni ziada ya kujistiri huitwa risha yani zina mavazi ya kujipamba sasa ushastiri aura sasa ukavaa mavazi mengine juu ya kujipambia hiyo ni ya wale wenye istitaa na ya wale wenye uwezo wa kimali kama Allah hakukufungulia mali basi nunua mavazi ya kustiri tu aura kadri ya kustiri aura na kutoonekana lakini Allah amekufungulia ziada waweza kununua na risha yani mavazi ya kujipambia ukawa waongeza baada ya kujistiri aura na kujipamba kwa hivyo hiyo ndio nukta au mukaddima nataka tufahamu kwamba lazima sote wanaume na wanawake tuhifadhi ile stara iliyoko baina yetu na Mola wetu na tuhifadhi ile stara na haya iliyoko baina sisi na viumbe wenzetu ambao binadamu wenzetu sio mwanamke afanye tasahul tena hii imekithiri pande ya kina mama bila shaka ambaye ah, hapa sisi sote wanawake tu basi akajikashifu akatoa nguo zake akaonekana mpaka kifua mpaka matumbo pengine mpaka mapaja ati hoja nini ati uko na uko na na wanawake wenzake sasa kiko na wanawake wenzake ndo hapo aondoe haya na aondoe stara ala ati ankana wanawake wenzake basi apande nguo mpaka kwenye magoti huku mpaka juu ya magoti au afungue nguo kifuani ati kwa sababu huko na wanawake wenzake la shaka hadha min aljahl hii ni ujinga na ni mtu habado hajafahamu sharia au wanawake wengine maalasafi shadid hufanya hivyo mbele ya wanaume zao ati kwa sababu mahrimi yao au ndugu yangu au babangu Eh? wewe ni ammi yangu basi ah sasa hakupingi ndio uende wazi wate kifua chaonekana huku au avae nguo za kumbana alafu ankaa mbele ya ndugu yake wa kiume acha kwamba ah hanipingi sasa kama hakupingi ndio hufai kumfanyia haya huo ni mtu mkosefu wa haya ni mtu mkosefu wa haya wallahi mwanamke mwenye haya wata mbele ya ndugu yake hata mbele ya mamake hafanyi mambo haya hafanyi mwenendo huo istahi kwa sababu wajua ni mzazi wangu كيف ndugu yako wa kiume كيف ammi yako كيف mjomba wako ati alashana hawa mahrim zangu basi mimi ndo nikae wazi hadha la yajuz wama yanbaghi la budda min as-satr wat-tahashum والتحشم والتستر iffa hizi ndo sifa mwanamke ameamrishwa kujistiri na kufanya haya hata kama mwanamume hakupingi mahrim yako lakini haina maana ndo usifanye haya na yeye wala usifanye stara na yeye mimbab kuhifadhi ile stara kwa sababu ukihifadhi stara hiyo baina yako na baina Mola wako au baina yako na baina binadamu wenzako ndio Allah subhanahu wa ta'ala atadumisha stara yake juu yako na ukivunja stara hiyo na Allah atakufedhehesha hiyo ni bitajruba waqi wewe ukiondosha ile stara baina yako na baina Mola wako na viumbe wenzako basi ujua saa yoyote Allah atakufedhehesha na ataleta mambo ya fadhiha mpaka uone haya baadaye fallah Allah mwanamke hususan mwanamke asifanye tasahul manake tumepata habari mambo yanayotendeka kwenye majumba ya wanawake ambao kwamba wanakwenda kujipamba huko na kujirembesha huko zile nyumba za kwenda kufanya shughuli hiyo maal asafi shadid tumesikia baadhi ya mambo hata hatuwezi kuyazungumza hatuwezi hata kuyazungumza hapa kwa sababu kwa ukosefu haya namna gani imefikia kiwango mwanamke anajiweka wazi mbele ya mwanamke mwenzake atibu hujja nenda kufanywa urembo sasa hiyo hiyo ndo hoja yao kashifu aura yako alashana ati nenda kufanywa urembo na tena ati bihujja ni mwanamke mwenzako sasa ndio yeye akuone sallallahu alafia wasallam hadha min aljahl bidin na urembo namna hiyo ni urembo hauna maana yote wala haukusaidii kitu ثم ذكر حديث يا أبي المليح حديث ابي المليح رحمه الله قال أسمى أي حديثي دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ولينجي ونواكي وكتوكا شام وعائشة مميت عائشة رضي الله عنها ولكوجة كوندي لونواك وكتوك سهم ذا شام وكينجي ونيوم بيانان عائشة رضي الله عنها فقالت Aisha radhiallahu anha akawauliza mimman antumna mimman antunna nyinyi ni wanawake mnaotoka wapi ni wanawake mnaotoka wapi kulla wao wakasema min ahli sham min ahli sham sisi ni wanawake twatoka sehemu za sham sehemu za sham sehemu za Sham maarufu ni miji ya e, Syria ya Palestine Urdun zote zaitwa Sham qalat akasema Aisha kwa sababu ajua tabia ya watu wa Sham ni hiyo na desturi ya watu wa Sham wanafanya hivyo ndio maana akawaambia haya maneno akawaambia la'allakunna min al-qura allati tadkhulu nisa'uha al-hammamat huenda nyinyi huenda nyinyi ni katika wale wanawake wanaotoka sehemu ambazo kwamba wanawake wao wanaingia viova vya kijumuiya viova barabarani tu vya kijumuiya huenda nyinyi wanawake mtoka sehemu hizo yani sehemu za sham kwa sababu tabia ya kujengwa vyoo barabarani kulikuwa hakuna kwenye Uislamu kwenye miji ya Kiislamu hakuna dasturi hii kila mwanamke hujengewa choo ujengewa kanisa na mumeo ndani ya chumba cha ndani ya nyumba yake kana kadiman zamani sana kabla vyoo kujengwa kwenye majumba walikuwa wanaume na wanawake wanakwenda haja kwenye mabara wanakwenda mbali kabisa sehemu wanapoishi na zamani alikuwa mchana ndio wakati wa wanaume kwenda haja lakini ukiingia usiku wanawake wote mji watoto wanajua mjini sasa usiku ni ya wanawake kwenda choo wataka kwenda chooni wanaume huwa hawaende wanajiziwia usiku sasa mara nyingi utakuta ni wanawake zamani toka zama za mtume alayhi wasallam walikuwa wakikidhi haja zao kwenda chooni usiku usiku na hiyo ndio ilikuwa maisha kadima kwa sababu mchana hauna stara mtu anakuona kwa mbali mchana alikuwa ni wanaume usiku wanawake ndio mara nyingi wakienda choni hata kama makumbuka kisa cha hadithu al-ifk Aisha radhiallahu anha alipomwambia mamake Mistah twende kanipeleke chooni alikuwa ni usiku ndio maana akagonga jiwe akaanguka akajiongesha jiwe akaanguka ilikuwa ni usiku filayl kwa sababu alikuwa ndo wakati wanawake wanaenda choo wanaenda mbali kwa sababu wanaume wanajua hii wakati hatuwezi kutoka sasa ni nyakati kina mama wanakwenda kujisaidia lakini thumma baada muda mtume alayhi salatu wasalam ittakhadha alkanif fi bayt akaanza kujenga choo kwenye nyumba zake na watu wakaanza desturi hizo sasa kujengwa vyoo ndani ya majumba ili ni stara zaidi kwa mwanamke lakini watu wa Sham wao wamezoea tabia hiyo ya kwenda chonje atatembea mtu vyo barabarani ampita barabarani kuna choo mwanamke ajaingilia sasa Aisha awaambia hawa wanawake nyinyi ni wale wanawake ambao kwamba minalkura alkura yani albalda ni mji jirani huitwa alkura nyinyi mtoka ile miji jirani yetu ambayo kwamba miji yenyewe wanawake wao wanaingia hammamata amma wanaingia vyoo majumuiya ndio nyinyi kwa sababu hii desturi ilikuwa imejaa Sham na watu wa mwanzo kujenga vyoo hivi walikuwa ni watu wa Sham kisha ikaingia Masr lakini mwanzo wa tabia hii ya kujengwa vyoo barabarani ilianzia Sham kujengwa vyo barabarani watu wote wajisaidie wakitaka sasa Aisha akawakemea hawa wanawake nyinyi mwampia mafanya tabia hizo mwaingia mavyo vya jumuiya wa kila mtu qulna na'am wale wanawake wakasema ndio sisi twafanya hivyo maana ndio tabia iliyoko Sham kote wanawake wanaingia vyova barabarani qalat Aisha akawaambia akawakemea sana akawaonya akawaambia inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul mimi nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ma min imra'atin hakuna mwanamke yoyote takhla'u thiyabaha anaitoa nguo zake kwa ajili ya kwenda choni au kwa ajili kwa mambo mengine yoyote hakuna mwanamke yoyote anayetoa nguo yake kwa haja yoyote fi ghairi baitiha nje ya nyumba yake illa hata kat isipokuwa mwanamke huyo huyo amevunja ile stara bainaha wa baina Allah ta'ala iliyoko baina yake na baina Allah hii ndo makemeo yake mwanamke yoyote aliongia sehemu yoyote akatoa nguo zake si katika nyumba ya mumewe si katika nyumba ya mumewe akaenda akatoa nguo ima kwa kwenda chooni au kwa shughuli nyingine akatoa nguo zake si katika nyumba ya mumewe isipokuwa Allah mwanamke huyu kwanza huwa amevunja stara iliyoko baina yake na baina Allah kuambiwa hivi maana yake nini mtume anaposema mwanamke huyu amevunja stara yake iliyoko baina yake na baina Allah maana yake ni kwamba Allah atamfedhehesha saa yote sallallahu alafu wasatr mwanadamu huomba stara fedheha kitu kibaya sasa unapokwenda mwenyewe kwenye vyoo vya nje ukajitoa nguo kujifedhehi sasa Allah naye atakwekea stara ya nini wewe mwenyewe umejitoa nguo kwenye vyoo amma au kwenye nyumba za wengine ambao si nyumba ya mumeo fala yajuz hadha ma yanbaghi hadha haifai Aisha radhiallahu anha akawaonya haya akawakemea akawaambia watumie vyoo nyumbani mwao vile kwenye nyumba za ume zao watumie vyoo hivyo na wasiende kutumia vyoo va nje kwa sababu mwanamke akitumia choo nje labda atajikashifu atajikashifu na huenda akitoka mwanamume ataka kuingia yeye akamuona akaleta fedheha lidhalika huyu mwanamke huwa ni mkosefu wa haya ameondosha haya baina yake na stara baina yake na baina Allah na mtu akiambiwa hana stara baina yake na baina Mola wake maana yake nini ni kwamba saa yote Allah tamfedhehesha apate fadhiha waar wal billah la shaka mwanadamu hucha aibu huogopa aibu mwanadamu anaogopa fedheha ndio maana saa zote mtu muomba Mola wake stara umuomba Mola wake amstiri kwa sababu fedheha ni kitu kibaya na kufadhihika si jambo zuri fallah allah ikiwa ni mwanamke anamcha mwala wake sawa sawa asitoe nguo zake nje ya nyumba ya mume asitoe nguo zake isipokuwa akiwa ndani ya nyumba ya mume akienda kutoa nguo zake kwa nyumba nyingine au vyoo vya nje basi ajue ametoa ile stara sasa iliyoko baina yake na baina Allah subhanahu wa ta'ala atarajie saa yote kufedheheka atarajie saa yote kufedheheka rawahu abu dauda wa tirmidhi hadithi imepokea abu daud wa tirmidhi kueleza maana hizi vilima ambao zaelezea hadithi kuna baadhi ya kalimata takatuzieleze maana yake قوله البسيمة متومي صلى الله عليه وسلم أو عائشة لعل كنا من الكورة الكورة البلدة نمجي au anahia au ni upande mtu anaotokea wewe unatoka upande gani upande wa mashariki au upande wa magharibi wewe unatoka mji gani natoka sham au natoka misr kwa hivyo alkura maana yake ni albalda au ni anahia aljiha sehemu unaotoka huitwa alkura ndio maana Aisha akamwambia nyinyi mtoka ile sehemu ambayo kwamba wanawake wao wanatumia vio vya nje wakasema ndio kwa sababu hii tabia ilikuwa imesambaa mji wa shamu wanawake kukidhi haja zao kutumia vyoo vya nje wa hadha yajuz ni mtu afanye bidii akidhi haja yake kwenye choo cha mumewe ndani ya nyumba yake Allahumma illa inda dharura tutataja kwenye mas masail dharura kama zipi mwanamke ndo aruhusiwa kutoa nguo nje ya nyumba ya mumewe tutataja tukieleza fawaid za hadithi قوله البسيمة تخلع ثيابها takhla'u thiyabaha takhla'u maana yake ni tanzi'u anangoa anavua thiyabaha asatira la zenye kumstiri kuna nguo ambazo kwamba zastiri aura na kuna nguo ambazo kwamba mwanamke huvaa kwa juu hizi nguo ina mbili wao wenyewe wanawake huwa wanazijua lakini zinaolengwa kwenye hadithi ni zile nguo zilofinika aura yani nguo zake za ndani ambazo za bashir mwili au za juu yake kidogo si mabuibui wala nini eh nguo ambazo kwamba za bashir aura hazo hizo ndo nguo tunazozikusudia bidhabt kwenye hadithi kwa hivyo tanzi'u thiyabaha as-satirati laha zile nguo zenye kumstiri mwili wake nikisema aura anamaanisha mwili kwa sababu mwanamke mwili wake wote ni aura mbele mwanamume mwanamke mwili wake almar'atu aura mwili mzimani aura mwanamke kwa hivyo asitoe nguo zote ambazo kwamba mtu akiangalia hivi atamuona mwili wake asifanye hivyo isipokuwa kwenye nyumba ya mumewe isipokuwa kwenye nyumba ya mumewe wabitali nguo zote alizovaa Allahumma illa zile ambazo kwamba ni athawbu dhahir ambazo kwamba maarufu ni dhahir zaonekana tu akitoka nje kama buibuyo mengineo <coughs> ama kutoa kanzu au mtandio au nguo zake za ndani yote hayo la yajuzu kufanya nje ya nyumba ya mumewe abadan qawluhu aliposema fi ghairi baitiha fi ghairi baitiha mwanamke yote anapofanya hivyo anapotoa nguo zake nje ya nyumba yake fi ghairi baitiha nje ya nyumba yake huyo mwanamke kwa nini amesema nyumba yake na mwanamke huwa hana nyumba nyumba huwa ya mume nyumba huwa al-asl nyumba ni ya mume na mwanamume mchukua mwanamke akakaa naye hadha al-asl lakini utakuta katika nususu za kisheria nyumba hutegemezewa mwanamke na hii ndio fiqh mpaka sasa wanawake wa leo hawajaifahamu ile nyumba huwa ya mume amenunua amekuweka kweli lakini kwa nini sharia imesema nyumba ni yako umetegemezewa na wewe mwanamke kwa sababu wewe ndio unaoishi ndani zaidi kuliko mume kwanza sasa akiwa uko nje utafuta shughuli mwanamke huna maana hata maana ya nyumba nini ina maana mwanamke huu hajafahamu maana ya nyumba nini sharia yamwambia nyumba ni yako hata kama mimiliki mume ametegemezwa kwake kwa hivyo fi ghairi baitiha yani fi ghairi baiti zawjiha hata uslubu wa Qur'ani ukiuangalia imetegemeza nyumba kwa mwanamke Allah alipomwambia mtume usi, usitaliki wanawake mpaka wakiwa tayari kwenye idda kukabili idda ayo nabii dha talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda mbele Allah akasema wala tukhrijuhunna min buyutihinna illa an yatina bifahishatin mubayyina wala tukhrijuhunna min buyutihinna mkisha kuwataliki wanawake talaka ya kwanza au ya pili msiwatoe wanawake wale baada ya kuwatoliki kwenye majumba yao eh angalia Allah ametegemeza nyumba nzao wale wanawake hata kama wewe mwanamume umeinunua kwa hikma gani kumfahamisha mwanamke kwamba wewe ndio mfalume pale nyumbani na wewe ndio mwenye kuitawala ile nyumba kwa kazi za nyumbani si kupeleka sheria sheria maarufu mwanamume lakini kutegemeza nyumba kwa wanawake hii ni ishara kuonesha mwanamke haachi nyumba yake akenda nje tafuta mengine ambayo hayamhusu ya wanaume kwetafuta abadan lakini leo ni aks sheria yampa nyumba mwanamke na mwanamke haitambui nyumba atakwenda nje kushughulika na mwanaume akae nyumbani nasallallahu alafu eh wallahi mambo yamebadilika mambo yamegeuka dalili zote hadithi aya zote zaitegemeza nyumba kwa mwanamke kwamba yeye ndiye asli nyumbani waqarna fi buyutukunna aya zote zilikuja kumtegemezea nyumba mke lakini bado kuna wanawake wameoshwa akili zao wao wanaona je hukumu lao ni nje kama hata si pale ndani ya nyumba bali leo tupata kesi huteta mume na mke mume amnasihi mkewe kaa nyumbani wacha kazi ukae nyumbani mwanamke amefanya pembe hataki hataki tena kukaa nyumbani wa illa niache au au utaniacha kwa sababu twaliagana mimi ukinioa nifanye kazi kwani maagano haya toka mbinguni ambao hayabadiliki ha haya hatukuambiwa masala hayo lidhalik fallah allah kina mama fahamuni kwamba majumba ni yenu na ukiambiwa nyumba ni yako maana yake ni yataka kuchungwa ile nyumba kiusafi kimalezi zile zote ndio jukumu la mwanamke sasa ikiwa nyinyi mko nje mwafanya kazi ili jukumu la nyumbani litatekelezwa na ndio pale wanaume wanalia wanateta hawafuliwi nguo hawapikiwi chakula wakija mwanamke antoka na mwanamume mtoka sasa zile mambo za wajibu mwanamke azifanye nyumbani wankuwa hawazifanyi tena sasa ikapelekea mashehe wengine ambao kwamba watakwenda kuwauliza waambie a wajua bwana mwanamke kumtumikia mume bwana si lazima bwana ni hisani kwa hivyo hata kama amekwenda kazini kukuoshea nguo wewe na kukupikia bwana ni ihsani tuweze kumlazimisha shapata watu watuambia hivyo a'udhu billah طيب sasa sisi tuoa wanawake kazi yetu ni haya mimi nimekwenda kuoa kwa mfano mwanamke nimekwenda kuoa kwa sababu gani hebu kila mtu akayejiulize hiyo swala wewe unapoolewa umeolewa kwa sababu gani kama uko fikra yako waona kumtumikia mume ni ihsani basi usiolewe ikaa nyumbani mpaka umalizikie ukiolewa ina maana ushabeba jukumu la kumshughulikia mume na yule anayekwambia kwamba si lazima yuwakudanganya hakwambii ukweli lidhalika Fatima radhiallahu anha alikuwa akisaga kiwe akisaga unga za ngano akisaga mpaka mikono akafanya malengelenge akafura malengelenge akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya rasulullah kazi za nyumba zimenilemea hakuna mitambo zamani ya kusaga ngano ni usage kwa jiwe mpaka mikono imefanya madamu mfu maskini imefanya malengelenge na ni sayyidatu nisa ahli aljanna sayyidatu nisa ahli aljanna Fatima ndio nana wa peponi mzima ni yeye na iwasaga unga msagia mumewe kwa kiwe lile jiwe la zamani <laughs> leo wasichana wetu wayaweza haya eh, subhanallah akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya rasulullah jiwe limeniweka alama mimi ninachoka nafanya malengelenge mikono kwa kumsagia mumewe unga na chakula kupikia mtume sallallahu alayhi wasallam ah, ah, hiyo si kazi yako bana si ihsani akama basi mimi naomba mpatie mtumishi anitumikie nisaidie kazi tazama baba mwenye huruma baba ambaye kwamba ndio afdalul bashar amemlekeza binti yake kitu gani akamwambia ya buna ya binta e msichana wangu afala adulluka ala afdal ala khairin min khadim sikufundishi kitu ambacho kwamba lau utasema ni bora kuliko kuwa na mtumishi nyumbani na ukisema hii dhikr itakusaidia kazi zako za nyumbani kama ulio na mfanyikazi na huna mfanyikazi akamwambia idha awaituma ila firashikuma wewe na mumeo mkipanda kitanda kulala fasabbiha 33 wahmada 33 wakabbira 34 ukisema hizi dhikri pindi unapopanda kitanda usiku utakulala ukasema subhanallah subhanallah mara 33 alhamdulillah alhamdulillah mara 33 Allah akbar Allah akbar mara 34 hiyo ni 100 ukisema hii dhikr yakitosheleza kazi zako za nyumbani zote wala hautohitajia mfanyikazi akamnyima binti yake mfanyikazi ambaye ndio binti bora duniani na ambaye babake ndio kiumbe bora duniani akamnyima mfanyikazi kwa kumtumikia mumewe akamtuma rudi ukafanyia mumeo kazi na huku kileta hii dhikr Allahu akbar haya ndio maisha tusioshwe akili zetu na maisha ya gharb tukaambiwa kwamba oh mume bwana ni hisani intokapi rai hii nani amesema kauli hii fallah allah msije mkadanganywa hii ndio imepelekea wanawake wingi leo wamevunda nyumba zao mwanamume akidai haki zake kama hizo aambiwa si lazima huyu bwana akutumikie basi akae kwa atumikie babake na mamake faida gani aolewe ikia hawezi kumshughulikia mume bila shaka haya ni malezi mabaya ambao leo wasichana wetu waambiwa na wapatiwa fallah Allah nyumba ni ya mwanamke na kilichoko nyumbani ni juu ya mwanamke kukisimamia kwa sababu ni jukumu lake kuifagia nyumba kuiosha kuifuta kupikia mumewe kuchunga mali ya mumewe kuhifadhi muhimu sana katika yote ni kuhifadhi watoto wa mumewe na kuwalea malezi mazuri hai majukumu mazito amepewa mwanamke la shaka yahitajia wafahamu wawe na busara kwa hivyo hii hadithi ni onyo kwa wale wanaoingia vyoo vya jumuiya nje wakatoa nguo zao zote kwa ajili ya choo kuoga ama kukidhi haja zao kwenye vyoo vya jumuiya hii haifai isipokuwa choo chake mwanamke nyumbani ambao nyumbani kwake kwa mumewe hivyo ndio ruhusiwa kufanya twende kwenye fawaid <clears throat> za hadithi هذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى فائدة كوانزا كوانبا الحديث دليل على أن المرأة هي حديث دليل كونيشا كوانبا منامك مأمورة بالستر أم يمريش وكجستير والتحفظ لكجهفاذ من أن يراها رجل أجنبي كتونيكانوا نمنامو ميوت أجنبي نيلازيما ونامك أجستيري na ajiheshimu na ajifinike sawa sawa ili asionekane na wanaume ambao ni ajnabii kwake hii ni faida ya kwanza hadithi na iko wazi na ndio maana ikakatazwa yeye kwenda kuingia vyoo vya jumuiya kwa sababu atahitaji kuinua nguo na ghafla mwanamume za kuingia yeye akitoka atakungia mwanamume sasa manake vyoo vya jumuiya sasa akitoka yeye akiingia mwanamume lazima atakuwa amekashifika kitu atamuona tu kivovote au huenda saa nyingine vyoo vingine ambao ni vyoo ambao ni ama si vyoo vya nyumbani huenda mwanamke akaanika ngoo zake za stara kwenye vyoo hivyo akaingia mwanamume fahadha maambari hadha mina, min al-aar na ni mambo ambayo kwamba mwanamke istahi tastahi bila shaka ngoo zake za ndani zikaonekana mwanamume kwa sababu ameacha kwa choo ambayo kwamba anaingia kila mtu fahadha ma yanbaghi lidhalika ndo akaambiwa aingie kwenye choo kile mume wake alomjengea tu na hii ni tambihi wallahi muhimu kwa nini sharia inakataza vitu kama hivi hata la shaitan la yadkhul asiingie kwa roho ya mwanamume shetani akamvivia akamtia shahwa akaanza kufanya mambo ambayo haistahili lidhalik hii ni tambihi muhimu na vile vile ni tambihi kwa wale wanawake wenye tasahul wanachukua mavazi kama haya ya ndani wanaanika tu kwa barabara hivi kila mwanaume akipita anaona mavazi yake ana hudhu billah fina alhaya fina alhaya subhanallah wallahi tataajab an ba'd an-nisa wewe utaanikaje nguo yako ya ndani mahali kwa balkon barabara mtu apita anaona sallallahu alafia wasallam a'udhu billah hadha min qillati alhaya wa qillati aliman malengo kukataza wewe kuingia vyovande ni mambo kama hayo yasionekane utakuwaje wewe kwenye nyumbani yako waeka juu wazi kila mtu anaona si uanike ndani ambapo kama kuna stara kwa choo chako au kwa nyumba yako ndani hata la yaraha arrijal wallahi mwanamke mwenye haya hafanyi mambo haya fallah allah utakuta baadhi ya majumba yako tabia hizo hata tushaulizwa baadhi ya maswali kuhusiana na masala haya watu washakuja wengine kuuliza kwa nini au yafaje mwanamke kufanya hali kama hiyo kwa sababu wanaume na maana wameona kwa barabara ndio maana wanauliza fallah allah kila mtu ajishimu ajistiri takuwaje mtu mzima baligh aqila mwanamke baligh aqila anafanya mambo kama haya ثانيا faida ya pili katika faida za hadithi na hii ndio asl masala وفيه تحريم وفيه دليل حديث دليل على تحريم دخول النساء الحمامات العامة حديث دليل يكونيش أحرام wa mwanamke kutumia vyoo vya jumuiya vyoo vya jumuiya mtangamano waume kwa wake akitoka mume ongea mke akitoka mke ongea mume haifai mwanamke kutumia vyoo kama hivyo abadan Allahumma illa inda dharura au alhaja hakuna budi una haja imekubana na hakuna namna nyingine choni iko tu basi fattaqillaha mastata utajistiri kinavyoweza alafu utatumia lilhaja lakini al-asl la yajuz ikiwa waweza kubana haja yako kaiziwia mpaka ukafika kwako nyumbani utafanya hivyo hadha aula kuliko kwenda kuingia vyoo kama hivi ambavyo kwamba havina stara fama yajuz hadha kwa hivyo hadithi imeharamisha dukhulu nisa al-hammamat al-amma illa 'inda ad-darura isipokuwa ikitokea dharura yani hakuna choo chengine ila ni hicho tu na wewe umebanwa na haja au mathalan wewe ni haidh sasa imefika wakati wa swala na lazima uoge na uko safarini na ukifika kule swala itatoka wakati basi hapo utamwambia mume wako kustiri kama atashika doria pale nje ataziwie watu uoge haraka haraka ili upate kuswali dharura kama hizo zinaeleweka kisheria au wataka kukidhi haja imekubana kabisa na hakuna namna hakuna mbinu choo kilioko ni hiko tu na hakuna vyova wanawake kando wala wanaume kando sasa utafanya nini ikitokea hali kama hiyo dharura kama hiyo aambiwa mwanamke maasatar ajistiri kwanza vizuri na asivue nguo zote akashifu ile sehemu anahitajia kwenda haja tu alafu haraka haraka ashukishe nguo yake hii ndio inavyotakana wakati wa dharura kufanya kwa nini tumekataza hivyo li'annaha tuaddi ila kashfi al-awra kwa sababu kuingia vyoo kama hivi vya jumuiya hupelekea mwanamke kutoa nguo na akitoa nguo zake kwenda choni atakashifika aura imma tatoa hijabu yake yote abakie na nyele wazi au apandishe kama mbwebwe apandishe mkono mikono ionekane nje itakuwa ishkali haraj bila shaka na zimekuja hadithi kadhaa kukataza jambo hilo zimekuja hadithi kadhaa kukataza jambo hilo hata niasomee kama mfano hadithi nyingine ambayo inachangia hii kukataza ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha qalat asema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema alhammamu haramun ala nisa'i ummati alhammamu haramun vyoo vya nje ni haramu ala nisa'i ummati kwa wanawake wa umma wangu rawahu alhakim fi almustadrak hadithi imepokea alhakim kwa hivyo hii ni hadithi nyingine ya Aisha yachangia hilo bali vile vile sio kwa wanawake tu hata kwa wanaume haifai kuingia vyoo ama mpaka kwa sharti na sharti yenyewe nini an yattaziru wavae izar wafunge kikoi kwa sababu mwanaume aura yake ni kuanzia hapo mpaka chini ikiwa atafunga kikoi vizuri ajistiri asitoe nguo asipandishe basi aingie choo kama hiko لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال hadithi ibn Abbas ampokea mtume sallallahu alayhi wasallam asema ihdharu ihdharu baitan kuweni na hadhari na nyumba ambazo kwamba yuqalu laha alhammam nyumba hizo zaitwa vyoo vya nje awaonya wanaume pia usiingie vyoo vya nje qalu masahaba wakamwambia ya rasulullah yanfi alwasakh hizi vyoo vya nje tuvihitajia saa nyingine mtu ushikwa na uchafu kwenda akajisaidia yani haja akaenda kujisaidia kama kukwenda haja kubwa au haja ndogo qala basi mtume akamwambia basi fastatiru mkiingia fanyeni bidii msijikashifu basi yani msitoe kikoi juu nendeni haja kwa mpango bihaith msitoe nguo zote yani ndio mtu akija ghafla sikuone na mtu akija ghafla sikuone rawahu albazzar kwa hivyo hata kwa mwanamume al-asl ni atumie choo chake nyumbani lakini ikihitajika kwa safari au kwa nini akahitajia atumie choo cha nje atumie kwa masharti hayo imma choo kiwe na stara au yeye asijikashifu pia vile vile asijikashifu ainue nguo yake kidogo kadri ya kuweza kukashifu aura yake kwenda haja thumma baada dhalik afae haraka nguo ili asionekane ikiwa masharti hayo hakuna haipendezi Allahumma illa inda dharura basi sawa ikiwa mtu amebanwa na haja na hakuna njia nyingine ila hiyo basi faliyattaqillaha na Allah subhanahu wa ta'ala alafu ajistiri vizuri alafu na atumie hicho kama hicho wacha niasomee athari nyingine muhimu sana wallahi tataajab utaona namna gani masahaba walikuwa na ghira walikuwa na stara na haya mpaka wallahi utastaajabu sikiliza hii athari ametaja al-Qurtubi rahimahullah fi tafsir anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu أمير muminin Umar ibn al-Khattab الله anhu kataba ila abi ubaida alimwandikia barua abu ubaida عامر بن الجراح رضي الله عنه abu ubaida ndio alikuwa ni wali wa umar upande ya sham umar alimpeleka abu ubaida kama amir wake sham akamwandikia barua sham manake amesikia hii tabia iko huko sham ndio imeanza kujengwa jengo vyo nje ndio akamwandikia barua Abu Ubaida yeye ni wali wa Umar aliyoko Sham ndio kiongozi wake aliyomweka Sham akamwandikia barua akamwambia hivi sikiliza maneno ya ya al-khalifatu ar-rashida Umar radhiyallahu anhu akamwambia innahu balaghani hakika imenifikia mimi huku Madina anna nisaa ahli dhimma kwamba wanawake wa Kiyahudi na wa Kinasara yadkhulna alhammamat wanaingia kwenye vyoo maanisail muslimin pamoja na wanawake wetu wa Kiislamu Allah akbar si wanaume <laughs> si wanaume amepata habari kwamba vile vyoo vilivyojenga Sham hutumia wanawake wa Kiyahudi na wanawake wa kitu Kiislamu ahli kitabu tumia na wanawake wote tumia Umar amwambia amiri wake kule nimepata hiyo habari sasa amwambia fanya nini famna min dhalik kataza hilo jambo haraka likataze hilo jambo haraka wahul dunahu na usimame kuziwia lisitokee tena jambo hilo kwa nini la yajuz sasa Umar ampatia hukumu Umar ampatia hukumu amwambia la yajuzu an tara dhimmiya haifai mwanamke wa kidhimmi wa kiyahudi au kinasara aone ariyatal muslima uchi wa mwanamke wa Kiislamu hakifu mwanamume Allahu almusta'an Umar ashangazwa itakuwaje choo kimoja chatumia wanawake wa hawa ambao ni ahli kitab dhimmiyat na wanatumia wanawake wa Kiislamu hilo limemshangaza Umar yake akiona yetu sisi choki moyo waume kwa wake atasema nini atasema nini angalieni namna gani haya ilivozorota na heshima ilivyoanguka kwetu sisi huyu msahaba wa mtume alayhi sasa astaajabu choo kimoja kutumia wanawake hawa kikafiri na wa Kiislamu hiyo tayari ni shida aona na akaamrisha amiri wake akataza hilo jambo kwa haraka kwa sababu haifai mwanamke wa kikafiri kuona uchi wa mwanamke wa Kiislamu haifai faqama Abu Ubaida Abu Ubaida naye akasimama kutekeleza ujumbe wa Umar qala akasema ayyuma mraatin mwanamke yoyote wa Kiislamu tadkhulu alhammam ataingia hizi vyoo nje min ghairi udhrin pasina udhuru wote la turidu itakuwa mwanamke huyo hatafuti illa an tabiyadha an tabidha wajhuha yeye atafuta tu uso wake uonekane atafuta tu ule uso wake uwe mweupe yani uonekane na watu si atafuta hilo ndo maana akaingia vyo hivyo kwa hivyo ina maana yeye atafuta kashfa kujikashifu aonekane uso wake na watu basi asema akamwapiza akamwapiza mwanamke kama akasemaje fasawwadallahu wajha Allah aufanye mweusi uso wake usiwe mweupe yauma tabyadhu alwujuh siku ambazo kwamba kuna nyuso siku ya kiyama zitakuwa nyeupe basi huyu mwanamke huyu Allah amfanye uso wake mweusi usiwe mweupe Allah msta hili ni apizo huu sahaba amemwapiza mwanamke kama huyu amekwenda kutumia vyoo nje hana udhuru si dharura acha mingia choo cha nje ah kidogo rangi ya mdomo umetoka atakwenda kuirudisha acha amekwenda kwenye vyoo nje kwenye kioo arudisha rangi ya mdomo au upuzupuzi mwingine haisi dharura dharura ni kukidhi haja kama imekubana tena huna budi au umeshikwa na josho la hadath lazima uoge kwa sababu sala itatoka hizi ndo dharura za kueleweka kisheria ama mambo mengine ambayo ambayo hayaingiliki akilini mayambaghi japokuwa wanawake wao yataita dharura oh watakaninuke oh watakanionekana hivi onekana atakavyoonekana lakini ujue ukitaka ukitaka hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasira za Mola wako na kutaka kufedheheshwa na Allah jaribu uende ufanye kitu kama hiko na huu sahaba ashakwa ashakoapiza asema siku hiyo uso za waumini zitakuwa nyeupe huyu uso wake uwe mweusi Allahu almusta'an ni kuonesha namna gani masahaba walikuwa na ghira na wanawake wetu wa Kiislamu walikuwa na haya sasa ajabu ni leo leo mwanamume akifanya wivu na mkewe na ghira hulaumiwa wewe umezidi bwana mwanamume wewe salala mtu afai tungia tadirishani mtu afai kutoka kwenye balcony mtu afai kutoka ngazini eh haya ndo maajabu badili wao washukuru kwamba wanaume wanawafanyia ghera namna hii wanawake leo kuhusu wanaume kwa mashakili kama haya haya ni mambo fitra mwanaume ameumbwa nayo hana budi nayo tazama huu ni amiru mu'minin lakini asikia wivu kwa nini wanawake wa Kiislamu waonekane na wanawake wa kikafiri ambao kwamba tena waonekane aura zao fa kaifa birrijal vipi wakionekana na wanaume la shaka hawa masahaba hawawezi kulikubali wala kulikiri jambo hilo abadan na hii yakupa namna gani mustawa wa usafi wa zile jamii zilizopita na stara na mustawa wa haya na stara ya jamii zetu we mwenyewe utaona yeye mwanamke aweza kukupiga kikumbo barabarani kabisa wallahi taraha akupiga na kikumbo kwa sababu toka meza kule <laughs> subhanallah yani mambo yamegeuka yamekuwa mambo ya ajabu na hiyo hadithi inayofuata huko mbele itakuja hadithi nyingine inaonyesha namna gani mwanamke barabarani atembee vipi hiyo itakuja inshallah hadithi hiyo mbele tutaieleza pia namna gani mwanamke akitembea barabarani akiwa na dharura kutoka atembee vipi sharia imemfundisha paka namna ya kutembea atembee namna gani faida nyingine ya hadithi ya tatu wafihi anna alwasail almuaddiya ila alharam zile njia zinaofikisha kwenye haramu fahiya haram pia nazo ni haramu hadha huwa maana akaambiwa asitoe nguo zake kwenye vyoo nje kwa sababu hilo yapelekea haramu ambapo kuonekana yeye kuonekana yeye ni haram idha ikiwa kwenda kutoa nguo choo cha nje itapelekea wanaume wa kuone au wanawake wa kuone basi hiyo ni sababu kufanya lile jambo pia liharamisho kwa sababu linapelekea jambo la haram isitokee mwisho katika fawaid wafihi mahasin alislam wafihi mahasin alislam yaonesha uzuri wa uislamu wa annaha wa annahu yad'u ila as-satr wal-'iffa uislamu unalingania mwanamke awe na stara awe na haya awe na ifa wallahi hakuna kitu cha thamani kwa mwanamke kukosa kama hizo mwanamke akikosa ifa yani akikosa kukinai na mumewe akikosa kukinai na mumewe alafu akakosa haya alafu akakosa stara huyo ameangamia huyu kwisha ashangamia wal billah lakini hizi ndio vitu tunu kwa mwanamke mwanamke akiwa na sifa tatu kama hizi wallahi huyu ni mwanamke mzuri sana na ni mwanamke anayetarajiwa katika wanawake wa peponi insha Allah kwa hivyo Allah Allah mwanamke ajilazim kwenye nyumba yake achunge nyumba ya mumewe akitaka kwenda chooni atumie choo cha mumewe alomwekea nyumbani ndio kinastara zaidi na ataka kutumia choo cha nje wakati wa dharura tu ndo anaweza kutumia tena ma kuchukua zile ihtiyatat kuchukua tahadhari zote atahakikisha amechukua tahadhari zote kama kuna dirisha wazi alizibe kwanza afanye nini thumma baada dhalik ndo afanye haja yake mbio mbio thumma baada dhalik avae nguo zake haraka asije akaonekanwa kwa sababu amekwenda choo cha nje sio kwenye nyumba ya bwanake fallah allah maashara alummahat walakhawat tujilazimisheni kwenye majumba yetu tuchungeni nyumba za waume zetu tujaribuni kina mama hasusan tujaribuni sana sana sana kuwainusha wasichana wetu katika misingi hiyo wallahi hapo ndipo kwenye khairi mwanamke ataishi kwenye khairi ya dunia na khairi ya akhira lakini huko nje tunaotoka sana hakuna khairi hakuna khairi tumeona nyumba kadhaa saa zingine za regarega zitakuvunjika nyingine zishavunjika sababu nini mwanamke hataki kutulia guu lake kwenye nyumba yake na hakuna mwanamume hata mmoja mwenye akili na busara na haya yake atakubali mwanamke kirangwa kutoka toka hii ni tabia mwanamume yote hakubali hakubali na ikiwa hakubali na maana hapo ndo ndoa ishaisha kwa hivyo haina haja umfundishe binti yako malezi haya mlee binti yako kwenye malezi ya kudumu kwa nyumba yake na kuchunga nyumba yake na nyumba yachungwa vipi na kitu muhimu sana katika nyumba kuchungwa nini ni watoto wa mume watoto wa mume ndo hii ndo kanzi kubwa yule mwanamume amekuachia kwenye nyumba yake uchunge akhlaq zao uchunge dasturi zao uchunge maneno uchunge tarbia maana mwanamume anaghibu mara nyingi fil ghalib wewe mama ndo unabeba hilo jukumu mahali pa baba fallah Allah na lau kama kuna mpenyo wa mwanamke kusamehewa kazi hizi basi mtume angemhurumia binti yake Fatima angemwambia bana Ali ndo radhiallahu akamwita Ali kuanzia na leo sitakumuona mwambie binti yangu asage tena unga huyo mfura malengelenge mwana amefura masusu huyo meme ngudi hii ndo sisi mtoto mpaka memea mangudi mikono haionekani tena kwa, kwa kusagaunga wewe una haya wala mtume akumwambia binti yake hivyo amwambia mama endelea tu akamfundisha zikr ya kumsaidia zile kazi za nyumbani wala hakumwambia kazi za nyumbani ni ihsani si lazima eh sasa itatokea wapi mtu atuambie sasa ati ni ihsani na maal asaf shadid hii fikra wazazi wengi nilozungumza nao kwa simu waliozesha watoto wao maal asaf wallahi waniambia maneno kama haya mimi mwenyewe nasikia haya kuyasikia kusikia haya maneno pia mimi nasikia haya kwamba mwanababa mzima niambia mimi oh huyu binti yangu kumshughulika mume wake acha ni si lazima ni hisabu mimi mwenyewe nasikia haya kusikia maneno haya maana itakuwa kuna ndoa tena hapo hakuna tena cha ndoa maana yake ni kila mmoja akabidhi chake kwa hivyo ittaqina Allah tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala na sisi wanaume vile vile tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala tuwasaidieni kina mama kwenye malezi mazuri ya watoto wetu naktafi bihadha leo insha Allah nitakome hapa na sitoweza kutukua maswali kwa sababu nina haraka kidogo na kimbilia mahali lakini kama kuna maswali ya hifadhini kesho insha Allah baada ya darasa nitajibu maswali yanayoambatana na masala haya naktafi bihadha wallahu aalam wa sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in